Die Heere het vir Mooses gesê, sê vir Aaron, hy moet zorgen dat die siewe lampies aan die voorkant lig maak wanneer hy hulle aan die kandelaar vastzet. Aaron het toe so gemaak, hy het die lampies aan die voorkant vastgezet, soos die Heere vir Mooses gesê het. Die hele kandelaar was van zijn voetstuk af tot boe by die amandelblommiekies van uitgeslaande goud gemaakt. Dit was precies volgens die plan gemaakt wat die Heere vir Mooses voorgehou het. Die Heere het vir Mooses gesê, Sky die leviete van die ander Israëlieten en berei hulle voor. Toen dit dier reinigingswater oor hulle te sprinkel, laat hulle dan hulle hele lijf skeer en hulle kleren was so dat hulle gereinig kan wees. Laat hulle dan een jong bul bring en een maaltijdoffer van meel gemeng met olie en ook een tweede bul voor een sondeoffer. Roep al die Israëlieten bij mekaar en breng die leviete na die ingang van die tabernakel. Wanneer jy die leviete voor die Heere bring, moet die Israëlieten hulle hande op die leviete kom lee. Aaron moet die leviete dan aan die Heere voorstel en hulle aan hom opdra as een offer wat die Israëlieten vir die Heere gee. Hulle moet dan in dienst van die Heere staan. Die leviete moet dan hulle hande op die koppe van die jong bulle sit. Hulle moet die een offer as een sondeoffer en die ander as een brandoffer om versoening te brengen voor hulle sonde. Laat die leviete dan voor Aaron en sy seens gaan staan. Dra hulle dan aan die Heere op as een offer wat vir hom aangebied word. So sal jy die leviete losmaak van die reis van die Israëlieten en hulle sal uitsluitlik in my dienst staan. Daarna kan die leviete hulle werk in die tabernakel begin doen, want jy het hulle gereinig en hulle offer vir God gemaakt. Die leviete behoort op een ander manier aan mij als die ander Israëlieten. Hulle staan in vir almal in Israël wat eerste geboren is, zowel mens als dier wat eerste geboren is in Israël, behoort eindelijk aan mij. Ik het hulle vir myself opgeheist die dag toe ek die eerstgeboren is in Egypte doodgemaak het. Ek het echter nou die leviete in hulle plek aanvaar. Uit al die Israëlieten het ek die leviete gekies en hulle vir Aaron en sy seens gegee om bij die tabernakel namens die reis van Israël te dienen. Hulle sal vir die Israëlieten versoening doen zodat so geen onheil hulle sal tref wanneer hulle na die tabernakel toekom nie. Moses, Aaron en die hele vergadering van die Israëlieten het toe met die Levite gemaakt precies net soos die Heere vir Moses gesê het. Die Levite het hulle reg gekry, hulle het hulle kleren gewas, Aaron het hulle toe voor die Heere gebring om hulle aan hom op te dra. Hij het vir hulle versoening gedoen om hulle te reinigen. Van toe af het die leviete in die tabernakel ingegaan om daar hulle werk saam met Aaron en sy seens te doen. Hulle het gemaakt precies net soos die Heere vir Mooses oor die leviete gesê het. Die Heere het ook vir Mooses gesê, die reel vir die leviete is dat hulle van die ouderdom van 25 af in die tabernakel moet kom dienst doen. Na 50 moet hulle ophou, hulle mag dan niet langer in die tabernakel werk nie. Hulle mag wel nog hulle mede-leviete help om wacht te staan bij die tabernakel. Zelf mag hulle echter niet langer meer daar werk nie. So kan je die werk van die leviete organiseren.